tedina lebet kaset gitunya oh. cow orang oh, oh. hari ringnya hari hari ini ndak menggutung dengan hari ringge sora na nihkolo gitunya mund nanti ningali dia manggus tepati ini ningali karena doitnyanger yo eh. <laughs> zaman orangrang kengora pemuradan denekmahmdan su keehpokohoknyaurapokohok meyakdenkenku senya ku culi anukara rohoknya kok punya Tu gua helawwe titinya timangkut Kaca piringmalt kopinya duku acamp pujang nangka ngebongkar kalangan-kalangan Cikangunnyuran keeningan mang. pleaseeta naon deweta bahasata kene en tadi bahasa hari ini Hai hartos nah please botol lu batu bahasa walana Oh tadi membutun sekarang mangdek Ana soko pamn pe Dinalro buru-buru kok biasa mode mau utun maka ngajarit buru-buru bebek <laughs> siaplah kan sok anak sape inung na Abrul Abrul lang geningnyang utut kening ah, ujang Ab hmm? Ab ulang tapi nak nyur-nyuran nak nyur-nyuran. Ka saya jangan ngeledek dong. Galak patana labangan diarah. royong supaya ulah Camar jadi juga Tongroyongmbadal utama jadi uurantikdu babarengan berhulupis untuk beko koks untuk baris hari be kokmah nyata beko manu Koping ke lesora karining Haruman Gunung Haruman ganingan tinggal teka bareng sameen asti geningan Ajangku bareng salah Haruman gunung Harrumman nama mauutun Gunung harumen batik Babara sawit Karemong batik Suliga Gening punya berwit karena ngatur rumah tangga geningan Mang wa boja gong Barong ti majaraya Ayu urang botong royong pula sok Pakikian rumah tangganya orang ta rumah tangga teh ngatu tehnya itu nu berattes raki naon ra koda supaya ulah-u na tuh ulah berat kuma cico oh, yang ulah berat ehtata nya kumaha cukup cik tak eh, supaya bau mah kana tarasi ah nya cukup ku 3000 kana jengkol ada mah kana coet punya Sawa ah menge orang turun so turun so turun kan bang y betul pe rawta besokpesok cukur menkan la par yo nama lamun paria rajin kok eh orang rajin karena kerajinan tangan ma nganmen ot etam ulah ulah ajaba orangpokohok <laughs> Runut rawatmaya orang tema mau tunnda saatur karena ngatur mata nggak maulah sepakiki nemah Pakki pakaiian Q bogopugogola <laughs> gitu los kap pasirlong kawin ke mauun <laughs> los kap pasireta los kap pasir de dan ralung kawin itu karo emmah mangkok mau utun karo nggak kirang lu akuma petifi medang jawin yang utuh huh? dang ajang dang ajang jawing di mana teh ya? di pasir oh di Ciaprus oh, oh. ibu bolong Aika ingat mah orang oge ah eh, merok raro Edi di pasar tukang Cau ingat kuba bagerna u mah ingatte bag tahunmeliisa kilohamdulillah diberes kilo ke ke pasar ya ingat tukang daging iya daging hayam ayo meli sakilo teh dibere orang teh delapan kintal <laughs> jauh tehnya kisah Hah? Oh, gitu? Ibu Ila, eh, Ibu Rohila. Bager. uing bahasa keuku bager bagna bahasa Bulah tadita lebihkah bakat punya ah kau urang banger dek makanahanan hawu tahutik Allah merena carek mah orangnya ceri janganapa gakan ganinganmaya Alhamdulillahita diek reka setudio suka setu dio win ha punya ayaah black butut alhamdulillah dileg buttulnya dita di tenan kurang di campuran ku go paling-palnyamahbal dittahong ka ngawaddon usnya nama temang utun saran kengebar tas ngalongmo punya udahde jeng me Taina ku jadi rentan ke seriuta escola. Sì, ma pagherà, non m gitu teteran jegut papaan bersatuan nulitik nu gede persatu botong royo kacai ogin kan karhu nyam saaka nanya gotong royong. sarang mata klingung ganingan mah ah, orang pasar banyalan mohon mata klingung garing hati mah datang kata jika suka pikir bingung ayah nama tapikira masak nyeri lagu nyeri orang masuk di pencit ceku ngogek gitu kawirmahza tahun45uh kurmojurna urang hari Tapang musuhati urang mintarawalanaga papacangan kebenaran Boga papacangan teh mangimpi jodongwek haritete oh. tuli di itunya pimitohan teh let dada duit ori teh ya ta. lain itu duit ori mah disawarna ge tiru tina watar mantel oh <laughs> anu nyawer jeung gerolong bom batok teh jeung eta teh jeng granat percaya ai adap adap teh di di kamar di uh, ya ada padat mah paling-paling oge meureun pais lauk lain can ah eh, merorak ka pais lauk gurame lain lain mah adap-adap eh, teh macar bonteng naon atau ada darah rungkuk teh bom batok unggul sama teh ayo tawe ayo dek sare teh ngagereges we gitunya ayo pek teh isuk teh uing teh ini tanya kemana Uh, nyaba gitu teh. Kenaib kelebe kelebe di naon teh? Eh, dari tama nikah teh tara di bumi lain ini langsung ka itu ka Ka oh, oh. kantor agama ka kau ah, apaan oh, ka kaum punya ai eta cek ceklek nanti oh cek mitoha teh ujang ujang cek gugah kasep apaan reka naib teh cara gitunya naib naib <laughs> barang ini temang dekoknya rusuh wing teh boleh nyung teh nah ada itu mau girimis tadi parapatan di tetah di parapatatan alun-un onogor oh, teh hujan kau hujan hujanan dihar teh baru itu itu gogaan anjingatan <laughs> eh, <laughs> baru di Bandungan disangkatebakal waga <laughs>